dushimikira cyane cyane ku bigize iyo ntambo y'umuyebe turaba abagize iyo ntambo y'umuyebe n'igikorwa baba bajejwe muteramanye na clave kazoba bavamwo harongoye umugwi ndangakaranga w'abagumyabanga kuri mikoro muri kumwe na ara dezihe bukeye neza sangwa ikaze hajya rero intama yose ifise intambuko zitatu hariho intambuko ya mbere yitwa indamukanyo maze kuba murabe n'ubu babigira mu mu nyubako zabigenewe ahantu baza bakaza kucyanyana bagira amayebe bakakubita bakazunguruka bagasubira eh? bakivuna bagasubira ta jambo n'imwe riravugwa ta eh? bakanuma si ngombwa baduze amaboko baramutse bariko barabaraba ariko niyo ndamukanyo eh, bayita faze initiale mu kinyamazuru harya intambo yose y'ikirundi nizongera mvuge kubera nizo nzi intambo yose dafise iyo iyo ntambuko ya mbere iyo ndamukanyo ntibitunganijwe neza hanyuma baza kwaduka bakayakira neza na neza iyo ntambo ni igice cya kabiri intambo nyezina niho baca bafata bakaduzira amaboko bakinyungushura bahagira bivanye n'ingene bayiteguye kandi bariko baratama nk'intambi irimo amajambo y'inka nta kuntu hatokorora amaboko ngo bagire amaboko nk'amambagwa y'inka nari mvuze indamukanyo nari mvuze intambo nyezina be n'ikindi bita inturo tuvuze nyezina rero umuyebe ibyo bigize umuyebe cyane cyane uko ibyo bikorwa bitandukanye uko bagenda barabikora ntibimeze gute mu muyebe hariho hariho uvuga hariho uhamiriza guhamiriza ni eh, agahamiriza ntujya mu bisanzwe niyo ntuze niyo ndamukanyo yabo kuko baramukanya ibitandukanye wahamiriza niwe wafise ahanini ifirimbi eh, niwatanga ni eh, niwatanga hanyuma rero hakaca abasasira abasatira mu ngoma babita abakokera sibyo abo basatira no kuvuga baba bariko bagira iki baba bariko baratamba gose barafasha urumva waratanga urugezo nibo baca bakira bamwakira baca bakira nyene bakaca eh, batamba bagatamba nyene baka bateguye byose hanyuma mu guheza urumva hariho eh, utanga urugezo navuga nk'umukuru wabo eh, niwe ajejwe no gutunganya uwo mugwi wose harya ah, tuba turatamba uri kurarura utabizi ntumenye yuko yagukosoye ashaka guca akaguhenura kugira urabe yuko ukuguru kw'iburyo kujana n'ukw'iburyo nyene mwabivuganye ariko ni inkebuzo ariko ubibonye eh, umugwi wa kabiri umva ari abasatira abasatira bagumiriza abagumiriza bakagumya nibo rero intambwe ihagaze kuri cyane cyane hama ba gatatu haba gatatu bajya mu bisanzwe baba bakomeye cyane nibajya ubona ah, hanyuma rero ah, muravuze ibikorwa bitandukanye haba hariho rero n'abandi bahagaze bariko barabyina ego eh, hajya wumva ntawe utamba yirorera ubwa mbere kandi ntawe utamba adafashijwe navuze yuko ari abahamiriza hariho n'abamubyinira rero bagumiriza abagumiriza bagumiriza ku mamashi kuko hajya ah, uri kuratamba impemu ziragenda niho kwitabira oya ntawe utamba yitabira yitabira hategeza kugira uwitabira nakutera n'abitabirizi ariko ni byiza nawe yuko uri kuratamba wumva binezererewe nibyo tubwira n'abantu uri kuratamba gutamba tuza gutwenga nakanyamuneza oh ntuteza kugira akanyamuneza unumye ariko rero haragera igihe byanka byanka yuko uh, udashobora eh, kwitabira eh umva hariho utanga urugezo hariho abaca mwakira abasatira haca haba nabajya berekana ubuhinga novuga sinzi ko novuga ko ari bo baza mbega hajyaga birafise ico bihuriye ko n'inka eh erega inka natso bazitambira kuko inka iyo zigandagaje ziri ngaho kugira ngo abungera nawe ntibace basinzira barimara irungo bagatamba bagatamba gose kandi inka nazo zira niko zitavuga zirashima rega kandi haje nkiramenyera ikintu yego nkiramenyera ikintu rero ico mumeya coco nuko inka zihaze zagishe inka zigishe zaba zija ahantu zizakumererwa neza aho zazasubira imaze zizavyaye abongere baritagadura barigina bakaryoherwa inka nazo zikaraba ziri ngaho zikaramba yego dutomoye neza kumbure n'iryari uwo muyebe watambwa mu bisanzwe umuyebe watambwa novuga mu bihe by'umunezero intambo zose nyinshi mu bihe by'umunezero muga mu gihe mu gihe c'akaruhuko nta wazinduka ngo atamba umuyebe ari mu mataha y'inka cyane mu magodoka y'abantu niho atamba umuyebe kuko ni bwami ndetse yuko bashobora kuvuza inkuma yo itanga urugezo rwo kubyuka no kuja mu mirima umuganwa yahavyagiye agandagaje bari kumwe n'inshoreke bashobora kubatambira umuyebe rero utambwa nuvuga mu gihe cyo kuruhuka cyo kumererwa neza cyo guhozagara abagishe rero nabo nyene baratamba umuyebe eh baratamba koko zingana zari gishuka zijana n'izazo zihagarara zigenda zigendera canke zitigendera zigateruka agashi zigake zindi ntambo rero eh, zifise icyo zihuriye ko eh, n'umuyebe ego ego ariho amayaya amayaya nayo ne mumva n'amayaya nyine amayaya nayo ni nkaco kimwe n'umuyebe kuko mbere ugiye kuraba n'umudiho n'umwe kuko eh, amayaya n'umuyebe mbere twe mwishirahamwe ry'abagunyabanga indirimbo z'amayaya nizo z'umuyebe ego tuvuze nk'iyi ntuze je mwibanga muyumva mengo ariko barabandwa mm. basitamba amayaya amayaya naho urumva yuko suku yaya kwirata ariko no kwerekana akanyamuneza karengeje amayaya bakunda kuyagira hajya abari barasezera umuntu eh, ubu ndabibona ngaha tugiye mu by'ubu nabyo si bibi eh, iyo umugeni hajya ahagurutse agiye ntamba amayaya rwose eh, batamba amayaya ikineza bakagira ikineza ugasanga nti wowe wese araje aratamba ibyiwe mugabo ariko arumviriza kandi akaryohebwa ariko rero amayaya yegeranye n'umuyebe nta zindi oya sinuba ko nta zindi kuko umuyebe umuyebe murabona ushaka kwegera intore ishaka kwegera intore ariko ariko agasimbo agasimbo nako bona bambara nka kumwe agasimbo kiyo za za makamba agasimbo nikamwe bacuramanga bacaramanga bagira nte bakaca bagenda babandi rero baza kwerekana ubuhinga ni bajimbera bacura basubira abandi bafashije baza baraherekana baherekana bahererekana e, nizo zishaka kumira nkizo mugabo umuyebe ufise no vuga ufise ibyo yishangije ibyo yishangije kubera umuyebe utambwa mu muyebe nyene no bandanya ntohoza n'ikindi kintu kuko nk'ubu ntegeza gutohoza nako isano hagati muyebe n'agasimbo kuko bambaye kumwe bashaka kugira ni no vuga n'ingene babagira amaboko ingene basimba ingene bishaka kumera kumwe mugabo rero kujya kuntu baca bagarama naho bifise izigura kubera iki bagarama mu bintu batagarama ariko dusubiye inyuma ho nyene mhm. dusubiye inyuma ho nyene muvuzi ivy'inyambaro eh. eh, igwa inyambaro nyene bambara eh, abatamba umuyebe bambara iki uhuye no kwavuye hejuru kwiwe urumva ukaje usanga ari ibintu ubuhinga budasanzwe uzi gutama umuyebe neza ari nzaje imbere kugira ngo cyane cyane bona kubwira bagenda imbere kugira ngo berekane ubuhinga na cyane cyane n'ubutunzi buri mu ntambo bashobora kuvuga uti uyu muntu jewe mfise ico amanomo amayaya beninka kufise akanovera ka kera sinovuga ego kuko eh, haho utamba batazi n'intumbero batazi n'insiguro bawugize novuga uburyo buca amafaranga ivyo nivyo navuze ko bivana n'ibihe mugabo twe turataka dutakamba kuko urabona yuko nanjye ndiko ndakura turataka dutakamba tuvuga tuti nyabuna ni ugutamba cy'umuntu azi kandi ni kugerageza kumenya ba nyenewo akaba aribo babaha urugezo mutambako mu majambo make rero umuyobora acariho kandi umwana agomba agenda n'abishima ubwo gwaruka naho gwari kwica amafaranga urakomeza akaranga none yaba atabagutamba naho n'iri jambo umuyebe ryofuditse jewe rero kubanje ndabatera impunga gose nkimwishira hamwe ndongoye dukomeza cyane cyane ibiganiro bishingiye ku mico n'imigenzo y'u Burundi nico gituma mu by’abandi batavuga twebwe turabona yuko ngaho tuba turi turakomeza karanga kuko mu bantu 50 tuba tubwiye ntihabona batatu ikurikiza Kane ikiganiro agashitsi cuno munsi giciye kigarukira twari twagarutse ku ntambo y'abarundi bita umuyebe turaba cane cane abagize uwo muyebe n'ibikorwa baba bajejwe murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro arakoze clave Kazoba vamwo twateramanye kuri mikro mwari kumwe nanje Alain Desire neza naho butaha agashitsi agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi agashitsi